Ciconillo. Tio ci ocasis antaulonge. Homoi et proximume ne memoras cheam ci ocasis. Unu foie la creinto de la mondo por liberigi la teron de serpentoi, ranoi, lacertoi, cae cio, cio vecas persi en homoi timon cae maschatezon, colectis ciuin ci creitajoin en unu saco, peneme ligis cin, cae ordonis al iu homo. Portu, cae dronigu en rivero tiun ci sacon, sed nur ne curagiu rigardi en gin, cae la homo ec portis la sacon. Li iras al rivero, cae iu pli proxime li venas, des pli forte li volas sciigi, cio estas en la saco la homo sentas, che io viva sidas en gi, ca elias si volemo ciam crescas. Longe iris la homo, longe li portis sian pesan sacon, ca i fine li atingis la bordon de la rivero, li haltis super la aquo, ca iam volis jetigin de la altezzo del bordo, sed scivolezzo mal helpis lin. Li ec pensis, mi nur iom ec rigardos en la sacon per unu oculo, cai tuimi re ligos cin, cai jetos cin en la riveron. Mia faros nenion malbonan. La homo decidis cai mal ligis la sacon, sed li ne havis tempon por en en cin, ciam cio, cio estis en la sacco, rapideme el saltis for. La homo timigis. En la sacco, ja estis ciui rampobestoi de la tero, ciui abomenai creitajoi. Ciam la homo reconsigis, cae volis reeligi ligi la sacon, gi iam estis mal plena. La serpentoi, ranoi, la certoi, for rampis tra la tero. La homo penis capti la rampobestoin, quiuin li liberigis, sed liai penoi estis vanai. La creinto, vidante, che la homo ne obeis, diris al li. Ciar vi ne obeis cae re liberigis la rampobestoin, vi captu cae colectu ilin tra la tuta tero gistino de la mondo, vi estu ciconio. Cai farigis tiu homo ciconio, cai de tiam li cai tuta lia idaro iradas cai vagadas tre marcioi, captante abomenindain rampobestoin cai ranoin. Tiel la homo farigis ciconio, tiel ciconio Iam estis homo. Belorussa legendo.